Acum când jertfa s-a sfârșit, noi Domnului să-i mulțumim, un când voios să-i înălțăm și într-un glas să-l preamărim.